Poštovani slušalci, selam aleikum, dobro ste došli u naše redovne emisije. Deneska je sabota, 9. novembar 2013. godina. Mi se družime sa našeg gosta Idriza Bilivanija. U početak družene ide dvo dva dela naše emisija. Predavane, nakon predavane kratka pauza, poslije toga ide emisija Pitana i odgovori. Za vreme emisija Pitane i odgovori na raspolaganje će vidjeti dva broja naše koje se uvek uz vas i dostupne 044 719 137 kao i broj 049 365 484. Uvaženi Efendija, selam aleikum, dobro niste došao još vojena emisija kada će osvežiti naše slušalci nakon nedela vreme. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, Allah da ve nagradi i vas i slušalci inša Allahu ta'ala koji su uz nas Allaha subhanahu ta'ala molim da inša Allahu ta'ala svima ove upišu u dobro delo da inša Allahu ta'ala i ova naša druženja bude dokaza nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne protiv nas. Naše družene i naše emisije se u dva dela. Znači prvi dio idete su slobodno izlagane, odnosno ders ili predavane, a nakon toga pauza, posle pauza idemo emisija, pitana i odgovori. Isto mm. čima najverovatno za naše slušalci pitane koje svaka emisija postavlja i nagrada za knjige.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 njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo i cijenjene sestre, završili smo sa govorom o uvjetima šehadeta. O šartovima, o uvjetima šehadeta. Šartovi i uvjeti koji se moraju ostvariti kako bi riječi šehadeta bile ispravne, priznate i ukabuljene kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Pojasnili smo kroz spomenute šartove da nije dovoljno da čovjek samo izgovara ove riječi bez ovih uvjeta, bez ovih šartova. Nakon pojašnjenja ovih uvjeta ostaje nam dogovorimo o jednoj isto tako jako bitnoj temi, a to su nevakidu šehade ili nevakidu al-islam. Stvari koje ruše šehadet i koje ruše islam. Stvari koje ruše šehadet i koje ruše islam. Znaj Dragi brati i cijenjene, cijenjena sestrom, kako god se ulazi u Allahu žele Valja vjeru, isto tako se i izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kako god čovjek može postati musliman izgovaranjem riječi šehadeta, isto tako može izaći iz Allahove žele ala vjere i postati nemusliman, nevjernik ili, ili pak kafir činjenjem nekog od dijela ili riječi koje izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Čovjek šta više ulazi brzo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru kako kaže jedan od učenjaka, ali još brže izlazi iz Allahova subhanahu wa ta'ala vjere. Ulazi brzo, dakle izgovaranjem ovih riječi, riječi šehadeta, ulazi u islam, ali može još brže izaći iz Allahova subhanahu wa ta'ala vjere. Ovo je jako bitna stvar o kojoj trebamo povesti računa i dobro je i dobro je shvatiti. Zbog čega? Zbog toga što veliki broj ljudi danas misli da ako izgovara šehadet i ako nosi muslimansko ime, pa iako čak nakon toga klanja i posti i tako dalje, misli da nakon toga više ne može izaći iz Allahovo subhanahu wa ta'ala vjere. Da ne može izaći za Allahuma subhanahu wa ta'ala vjere. Ne, dakle, situacija nije takva. Već čovjek može izaći za Allahuma subhanahu wa ta'ala vjere, čak što više da toga nije ni, a da toga nije ni svjestan. Izgovaranjem kakvih riječi, riječi kufra, činjenjem kakvog dijela, dijela dakle kufra, nekim od ubjeđenja koje predstavlja kufrne vjerstvo i tako dalje i tako dalje. Ovakvih slučajeva izlaska iz islama odmetništva od islama i tome slično je bilo dakle još od vremena poslanika sallallahu alihi vseleme i takvih slučajeva ima, bit će dakle i ostaće sve do sudnjeg, sve do sudnjeg dana. Oni dakle koji su se prihvatili islama, koji su izgovorili riječ hadeta, ali nakon toga počinili neko djelo koje je izvelo iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I zato reko nemoj misliti ako si izgovorio šehadet i ako tvrdiš za sebe da si musliman da nakon toga ne možeš kakvim dijelom ili kakvim riječima izaći za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Mi ćemo inša Allahu ta'ala pojasniti, govoriti koja su to djela koja su to djela koja čovjeka izvode iz Allahuma vala vjere. Govorit ćemo o njima kako bi se čovjek sačuvao, jer veliki broj ljudi izlazi iz Allahuma vala vjere ne zbog toga što želi da izađe, ne zbog toga što želi da postane nemusliman ili nevjernik, ne, već dakle nije svjestan da riješi koje je izgovorio ili dijelo koje je uradio ga je izvelo iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I upravo zbog toga, zbog njegova džahla, zbog njegova neznanja izašao je iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. A da je znao da to dijelo predstavlja dijelo nevjerstva i tako dalje, možda bi se pričuvao i ne bi činio pomenuto, pomenuto dijelo. I kao što kaže Hudejfe ibn Jeman jedan od ashaba, drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Kaže, ljudi su pitali Allahova poslanika sallallahu alihi o dobru, a ja sam ga pitao o zlu iz bojazni da me ne zadesi. Dakle, pitao sam ga o zlu da mi Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam pojasni zlo kako bi ga se nakon toga sačuvao. I kao što kaže jedan od arapskih pjesnika, ta'allamtu šarra la li šerrin walakin li attaqihim. Poučio sam se šarru, poučio sam se zlu, ali ne da ga radim, već da bi se sačuvao od njega. A onaj ko ne razluči dobro od zla, upašće u, zla, u zlo, a da toga nije ni svjestan. Onaj ko ne razluči, ko nema znanja, pa ne razluči između dobrog i lošeg, taj će upasti taj će upasti u loše, dakle u zlo, a na toga nije ni, nije ni svjestan. I istog razloga ćemo govoriti o ovim stvarima kako bi se pričuvali, kako bi sačuvali naš islam, kako bi sačuvali naš iman. Zato gospodar subhanahu wa ta'ala kaže Men ja'e bil haseneti felahu ašram thaliha felehu ašru amthaliha. Onaj ko dođe s dobrim djelom, bit će desetorostruko nagrađen. Gospodar Želeo Ala ne kaže ko uradi dobro djelo ovdje u ovom ajetu, već kaže ko dođe s dobrim djelom. To zbog toga što čovjek uradi dobro djelo, ali možda ga ne sačuva, uradi djelo koje ga ruši, koje ga poništava, i zato gospodar Đelevala kaže ko dođe s dobrim djelom, a ne kaže onaj ko uradi dobro djelo, jer dobro djelo treba sačuvati i sa njim doći kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Reko, ovakvih slučajeva, draga braćom, izlaska iz Allahove Đelevala vjere iz dini Islama je bilo još od vremena Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallallahu Tako je još pred kraj smrti Allahuma poslanika sallallahu alaihi wasallam bio čovjek po imamo Musejleme koji je potom nazvan Musejleme el kedhab Musejleme lažom, dakle lažac, koji se pri kraj smrti Allahova poslanika sallallahu alihi veseleme proglasio poslanikom. Proglasio poslanikom. Ustvrdio je da je on poslanik nakon Muhammeda sallallahu alihi veseleme, pored toga što uzvišeni kaže ma kana Muhammedun eba ahadi mir rijalikum walakin rasul wa khataman nabijin. Muhammed nije otac, nije od vas, već je Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Peče, dakle svi svih vjerovjesnika. Pa se ovaj čovjek Musejleme el-Kezar proglasio za Allahovim poslanikom tvrdeći da ga je Allah subhanahu ta'ala poslao zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Ovim svojim postupkom ovaj čovjek je izašao iz dini Islama i postao nevjernik. Pored toga što je izgovarao šehadet i tvrdio da la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da nema drugog Boga sem Allaha da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. što više ovaj čovjek je im klanjao, obavljao dakle namaz, izgovarao šehadet, obavljao namaz i tako dalje. Ali to mu nije koristilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Abu Bekr radijallahu anhu poveo vojsku protiv ovog čovjeka i borio se protiv njega sve, sve dok ga nije ubio dakle na Jemami i kako stoji u predajama da je jedan od onih koji ga ubio da je bio Vahši radijallahu, radijallahu anhum. Dakle, ovim svojim postupkom ovaj čovjek je izašao iz okrila Islama i postao nevjernik pored toga što je izgovarao šehadet i pored toga što je što je klanjao namaz i činio dakle druga i činio druga djela. Zatim također odmah nakon smrti Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame odmetnuo se određeni broj Arapa, šta je više dakle veliki broj Arapa se odmetnuo od Islama i odbio dati zekat halifi nakon poslanika sallallahu alaihi wasallame to jest Ebu Bekru radijallahu anhum. Odbio je dati zekat Ebu Bekru radijallahu anhu. Ebu Bekr radijallahu anhu je protiv njih podigao vojsku. Ashabi radijallahu anhu, dakle na čelu sa Ebu Bekrom radijallahu anhu su se borili protiv ovih ljudi i nazvali ih odmetnicima spog toga što su odbili dati zekat halifi Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam. I ovi ljudi su izgovarali šehadet. I ovi ljudi su obavljali namaz, ali je problem bio kod zekata. Odbili su se pokoriti halifi Ebu Bekr radijallahu anhu davanju zekata, pa je Ebu Bekr radijallahu anhu protiv njih poveo vojsku koja je nakon toga, koja je nakon toga porazila. Također, još za vrijeme poslanika sallallahu ve wasallam Izašla je skupina ljudi zajedno sa poslanikom sallallahu ve wasallam i ashabima u bitci na Tebuk u bitci na, u na Tebuk. To je dakle jedna poznata bitka u historiji Islama, mjesto dakle Tebuk, koje se nalazi negdje oko 800 km od Medine, od grada Allahova poslanika sallallahu alihi vseleme, a prema kojem je izašao Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme. Leti dakle po velikim vrućinama, po velikoj žegi, sa malo dakle opreme i tako dalje i tako dalje. Idući putem prema Tebuku, ova skupina je htjela da se malo šali i da se zabavlja želeći na taj način da skrati putovanje, jer čovjek kada se nalazi na dužem putovanju, gleda da s nekim razgovara, da se šali, zabavlja i tako dalje, kako bi mu putovanje brže prošlo. Pa su tako i ovi ljudi odlučili da razgovaraju, da se šale i zabavljaju, ali su odabrali pogrešan način i pogrešnu metodu te su se šalili na račun Allahove dželle vjere, na račun ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve i samog poslanika sallallahu alejhi ve Te su rekli pogledajte ovih naših karija oni imaju velike stomake, želeći da kažu time da puno jedu. Imaju lažljive, lažljive jezike i strašljivi su prilikom boja. I strašljivi su prilikom, strašljivi su prilikom boja. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom ovih ljudi objavio ajete koji se uče do sudnjeg dana. To su riječi uzvišeno kada kažem وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعَبْ A ako ih upitaš Zbog čega su dakle to uradili? Oni će reći, mi smo se samo šalili i zabavljali. Kul abillahi wa rasulihi wa ajatihi kuntum testehzi'un Reci im, dakle, o Muhammede, zar ste se Allahom i ajetima njegovim i poslaniku njegovu ismijavali, rugali la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum nemojte se opravdavati postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici Postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Obratite pažnju, draga braću i cijenjene sestre, da su ovi ljudi bili od onih koji su izgovarali šehadet. Da su ovi ljudi bili od onih koji su klanjali i davali zekat i postili i tako dalje i tako dalje. Šta više, izašli su u dijelo koje predstavlja vrhunac Islama, a to je džihad, borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, o kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ A vrhunac Islama jeste borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pored toga, onda kada su uradili djelo kufra, a to je u ovom slučaju ismijavanje sa Allahovom dželjavala vjerom, sa poslanikom i ashabima radijallahu anhum, Allah ala im je pojasnio da su tim postupkom postali nevjernici nakon što su bili nakon što su bili vjernici pa su zatim nakon toga pokajali neki od njih dakle iskreno se pokajali dok su drugi dakle pokajali se lažno samo kako bi sačuvali svoje živote pa onima gospodar subhanahu wa ta'ala kaže i nafu an ta'ifatin nu'adhib uhra ako oprostimo jednoj skupini kaznit drugu to jest ako oprostimo onoj skupini koja se iskreno pokajala nećemo oprostiti drugoj skupini skupine koja se samo lažno pokajala kako bi sačuvala svoje kako bi sačuvala svoje svoje živote. Dakle, nemojmo misliti da čovjek ukoliko izgovara riječi žehadeta, ako klanja, posti i tako dalje, da nakon toga više ne može izaći iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Jer su ovi ljudi radili sve te stvari, čak izašli u boj, u boju bitku na Allahovom dželjavala putu, ali pored toga kada su radili dijelo kufra, dijelo nevjerstva, izašli su iz okrila Allahove subhanahu subhanahu ta'ala subhanahu wa ta'ala vjere. Zatim, isto tako, mnogobrojni su primjeri stekte koje su dolazile nakon, dakle, koje su se formirale i osnivale pri kraj vremena ashaba radijallahu anhu, pa dakle, e, preko kasnijih generacija pa do, dan, pa dan danas a koje su dakle svojim vjerovanjem, svojim riječima i svojim djelima izlazile iz okrilja iz okrila Islama poput dakle kaderija koji su zanegirala Allahom dželle kadar zanegirala Allahovo određenje zanegirala Allahomo dželle buduće znanje govoreći da Allah subhanahu wa taala ne zna šta će rob uraditi sutra i tako dalje i tako dalje pa su ih smatrali nevjernicima isto tako sekta džehmija koja je negirala Allahova dželle ala svojstva i imena a koje su također učenjaci smatrali nevjernicima. Potom nakon toga šije, dakle i raznorazne skupine šija, dakle Rafilija, Nusairija, Karamilca i drugi koji su dakle u svojem, svome objeđenju nosili dakle Eh, ubjeđenjem širka i kufra, nevjerstva, dakle, pa su ih učenjaci smatrali nevjernicima i tako dalje i tako dalje. Puno je dakle takvi, puno je takvih primjera kada bi sve to spominjali, odulilo bi se, ali ovim primjerima želimo dakle da ukažemo na ovu i kako jako bitnu stvar, a to je da čovjek nakon što se prihvati Allahume dželle vjere islama treba očuvati svoj islam i mora izbjegavati dijela koja kvare njegov šehadet i koja ruše njegov i koja ruše njegov islam. Pa ćemo tako uz Allahumu subhanahu wa pomoć govoriti o tim djelima koje kvare islam, koje ruše šehadet, ruše dakle riječi šehadeta la ilaha illallah muhammadu Rasulullah kako bi ispoznali i zatim nakon toga klonili se tih stvari. Prva od tih stvari koja izvodi za Allahuma ala vjere i koju ukoliko čovjek uradi postaje nevjernik jeste širk Allahu subhanahu wa ta'ala. A širku fi ibadeti Allahi činjenje širka u ibadetu, u obožavanju gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle najveći najveći grije. je kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti ukoliko čovjek preseli ne pokajavši se od njega ovaj grije, veliki dakle širk, neće čovjek, neće Allah subhanahu wa ta'ala oprositi ovaj grije ako čovjek preseli, a nije se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala od, od njega. Ako se Allahu dželle vala pokaje, prije nego li preseli, iskreno se pokaje, onda gospodar dželle vala oprašta oprašta taj grije, jer uzvišeni dželle vala kaže قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Doista Allah oprašta sve grijehe. Dakle, ako se čovjek pokaje, Allah oprašta sve, oprašta sve grijehe. Ali ako čovjek preseli, a nije se pokajao od velikog širka, onda Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta taj grijeh. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Doista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio onome kome on bude, bude htio. Širk predstavlja najveći grijeh kojeg čovjek može uraditi na ovom dunjaluku. Širk predstavlja najveći zulum i zato je Lukman alaihissalam savjetovao svoga sina govoreći mu Jabuneje, la tušrik billah inna širke la zulmun azim o sinko moj nemoj činiti širk Allahu jer doista je širk veliki zulum doista je širk velika velika nepravda Istog razloga šeitanova prva stvar i preokupacija jeste da čovjeka uvede u vode širka. Prvo što e, šeitan pokušava kada prilazi sinu Ademomu, kada prilazi čovjeku, jeste da ga uvali u vode širka kako bi time čovjek postao nevjernik, izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i postao od skupine šeitana i njegovi, i njegovi sledbenika. Pa ako u tome ne uspije onda prelazi na druge onda prelazi na druge, na druge grijehe. Kada je u pitanju veliki širk, draga braćo, dakle ovo djelo koje izvodi za Allahuma subhanahu wa ta'ala vjere, onda trebamo znati da se za počinioca velikog širka ili za sam veliki širk veže nekoliko jako bitnih stvari veže nekoliko jako bitni, bitnih stvari. Prva od tih stvari, a to je da Allah ala neće oprostiti počiniocu velikog širka, kako smo to malo prije spomenuli. Allah ala onome ko počini veliki širk, pa potom preseli i nije se pokajao od njega, Allah subhanahu wa ta'ala mu to neće oprostiti zbog riječi uzvišenog inna Allahe la yagfiru a yushrake bihi wa yagfiru maduna dhalike lima yasha Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će druge grijehe mimo toga onome kome on bude, kome on bude htio. Širk, ako se ne pokaje od njega, Allah ga ne oprašta. A grijehe mimo toga, poput dakle, primjer radi laži, krađe, alkola i tako dalje, gospodar žele ako bude htio, oprostit će, a ako bude htio kaznit će zbog njih, ali kada je u pitanju širk ne oprašta ga, kada je u pitanju širk ne oprašta ga. Potom druga stvar koja se veže za veliki širk i počinioca velikog širka, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ulazak onome ko čini veliki širk u džennet. Allah želja vala je zabranio ulazak u džennetu onome ko čini veliki, veliki širk. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار doista onaj ko učini širk Allahu faqad harrama Allahu alejhi il Allah subhanahu wa ta'ala mu je zabranio ulazak u džennet Allah mu je zabranio ulazak u ulazak u džennet. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da u džennet neće ući osim muslimanska duša, a muslimani, dakle onaj ko se, ko božava gospodara subhanahu wa ta'ala i kloni se i kloni se širka. Onaj dakle ko božava gospodara subhanahu wa ta'ala i kloni se i kloni se širka. Potom sljedeća stvar koja se veže za počinioca velikog širka, a to je da mu propada svo njegovo dobro djelo. Sva dobra djela koja je uradio onog momenta kada počini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, propadaju mu njegova dobra djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraćuj se najboljem čovjeku, محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أتبي i onima prije tebe je objavljeno ako bi ti Allahu širk učinio tvoje dijelo bi propalo i ti bi na sudnjem danu bio od onih koji su stradali i ti bi na sudnjem danu bio od onih koji su stradali. Dakle, čak i poslanik sallallahu alaihi Seleme. čak i Allahom poslanik <clears throat> sallallahu alaihi veseleme, ako bi i on počinio širk, ali gospodar subhanahu wa ta'ala ga je sačuvao od toga da dakle učini veliki širk njega dakle i vjerovjesnike salavatullahi wasalamuhum alejhim ali kada bi se njemu to desilo i njemu bi propalo njegovo dobro djelo i on bi na sudnjem danu bio od onih koji su stradali ako je ovakav slučaj dakle sa vjerovjesnicima sa poslanicima salavatullahi wasalamuhum alejhim da će njima propasti dobra djela ukoliko počine veliki širk kakav je dakle tek slučaj onda sa onima koji nisu niti mogu biti na stepenu Allahovih vjerovjesnika salavatullahi salamu Također, nakon što je spomenuo nekoliko poslanika, nekoliko vjerovjesnika, gospodar subhanahu wa ta'ala kaže "Walau Ashraku la habita anhum A kada bi oni učinili širka Allahu, njihovo djelo bi propalo. Ono što su radili od dobrih djela to bi, to bi propalo. Dakle, činjenjem velikog širka čovjek gubi sva svoja dobra djela. I kako bi se ta dobra djela ponovo vratila njemu, neophodno je da se pokaje gospodaru subhanahu wa ta'ala i da se okani činjenja velikog širka. Da se okani od činjenja velikog, velikog širka. Potom, sljedeća stvar koja se veže za počinioca velikog širka, a to je da je njegovo mjesto, da je njegovo prebivalište vatra. I to vječni boravak u njoj. Onaj ko počini veliki širk Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovo mjesto je džehennemska vatra i on će u njoj vječno, vječno boraviti. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار doista onaj ko počini širk Allahu subhanahu wa ta'ala Allah mu je džennet zabranio i njegovo mjesto će biti vatra وما للظالمين من أنصار a ti nasilnicima i zulumčarima nećeš naći pomagača nećeš naći nećeš naći pomogača. Također, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mušrikine fi nari jahannama halidine fiha. Doista oni koji su zanavjerovali, postali nevjernici od ahlul kitabija, dakle jevreja i kršćanina, wal mušrikin i od mušrika oni će biti u vatri u kojoj će vječno boraviti. Halidine fiha. Oni će vječno boraviti u vječno boraviti u vatri. To je dakle također sljedeća stvar, dakle četvrta po redu koja se veže za počinioca velikog širka, a to je da će njegovo prebivalište biti džehennemska vatra u kojoj će vječito boraviti iz koje neće izaći i iz koje neće izaći. I peta stvar Peta stvar koja se dakle veže za počinioca velikog širka, a to je da činjenjem velikog širka osoba izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Postaje dakle nevjernik, postaje nevjernik, ako je prije toga bio musliman, postaje murted ili otpadnik od dini islama. I ovo dakle veže isključivo za veliki širk, za razliku od malog širka koji čovjeka ne izvodi iz Allahove subhanahu ta'ala vjera, inša Allahu ta'ala, bit će dakle govora i o malom i o malom širku i o njegovim i o njegovim vrstama. Ovo su dakle stvari koje se vežu za počinioca velikog širka. Ostalo je dakle da spomenemo e, iako je dakle ovo trebalo na e, početku predavanja, ali ne, nije na odmeda i sada dakle to spomenemo, a to je dakle definicija širka, da se upoznamo sa širkom, šta znači dakle to učiniti širka Allahu subhanahu wa ta'ala, šta znači ova riječ dakle širk, iako se na našem jeziku ova riječ prevodi kao pripisivanje Allahu druga, ali dakle ovo nije sveobuhvatna riječ. Ovo nije sveobuhvatna riječ i dakle nije e, sveobuhvatna definicija, definicija širka. Pa tako na osnovu ove dakle definicije na osnovu ovakvog prijevoda širka puno ljudi misli da je širk samo smatrati da postoji neki drug mimo Allaha subhanahu neki drugi bog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A nije dakle tako, već u stvari veliki širk znači Definicija velikog širka jeste posvetiti neki ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Uputi dakle posvetiti neki ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili drugim riječima pripisati Allahu jalla wa ala druga u njegovom rububijetu, u njegovom dakle gospodarstvo, smatra da postoji dakle drugi Bog koji upravlja, koji daje život, koji daje smrt, koji obskrbljuje i tako dalje. Ili pripisati Allahu druga u njegovom uluhijetu, obožavati nekog drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala ili pak učiniti Allahu druga u njegovim dakle esma i sifatu u njegovim imenima i lijepim svojstvima to je sporediti stvorenja sa Allahom subhanahu wa subhanahu wa ta'ala dakle pripisati Allahu druga u njegovom rububijetu u njegovom uluhijetu ili pak u el esma'i u sifat u Allahovim imenima ili svojstvima ili lakša dakle definicija širka a velikog širka a to je posvećivanje nekog ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Posvećivanje nekog ibadeta nekom drugom mimo gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. To je dakle definicija velikog širka. Inša Allahu ta'ala ostanem da još dakle progovorimo o e, ovom dijelu koji izvodi za Allahu međele vala vjere, dakle o širku, kako velikom, tako malom, o primjerima velikog širka i tako dalje. Ali inša Allahu ta'ala, s obzirom da je vrijeme već dakle, skoro pola sahata podmaklo, kako dakle ne bi teretili možda ovaj slušaoci i ako govor što dakle bude duži i veći potiskava dakle prvi, zaboravlja se ovaj prvi dio pa ćemo se tako inša Allahu ta'ala zaustaviti ovdje E, kod dakle definicije velikog širka a inša Allahu ta'ala ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi do našeg sljedećeg druženja govorit ćemo dakle dalje o širku upoznati se sa malim širkom sa primjerima dakle velikog i malog širka kako bi se sačuvali ovog dakle dijela koje izvodi iz, Allah, iz Allahove vjere molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva dakle širka javnog i tajnog, velikog dakle i malog. Molimo gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su očuvali svoj iman i očuvali svoj šehadet i koji su sa imanom sreli gospodara subhanahu wa ta'ala kao što je dovio Jusuf, Jusuf alaihi selam govoreći musliman u bis salihin usmrti me kao muslimana i priključi me dobrim ljudima i mi molimo gospodara Đalla da nas poživi kao muslimane, da nas usmrti dakle, kao muslimane, kao vjernike i da nas inša Allahu ta'ala nakon smrti priključi dobrim, dobrim ljudima. Kulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Poštovani slušalci, vi slušate glas Bambus radio, ovo je bilo prvi dio naša emisija, idemo na kratka pauza pa se vraćamo u drugi dio koja će biti pitana i odgovori.